programa de acción directa contra informativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria. Gent, bona nit, bon dia, bona tarda, com estem? Un dilluns més amb tots vosaltres, nou horari, són les 10. Ja sabíeu que avui era el primer programa en aquest horari de Bales Perdudes, un programa de Ràdio Bala. I res, aquí estem amb vosaltres un altre dilluns, ben contents d'estar aquí, alegres, feliços, són les 10 de la nit, perfecte, un horari bo. I comentar-vos primer de tot que hem tingut uns petits problemes <laughs> tècnics abans de començar i si ens estàveu escoltant doncs potser heu deixat d'escoltar-nos una estoneta uh, ha caigut el programa ha caigut alguna coseta i hem estat a les fosques una estona però ja estem aquí bales perdudes a les 10 de la nit i comencem avui un dilluns així mig fredot ja comença el fred i hem decidit de fer comentar, compartir i parlar sobre l'ecologisme revolucionari. Farem una miqueta com l'últim programa, o sigui, estarà dividit així en varis blocs, però això ho deixem per més endavant, ja ho anireu veient com sempre i res. Uh, abans de res, com sempre, si voleu compartir amb nosaltres, si ens voleu criticar, si voleu parlar, si voleu el que vulgueu. Podeu trucar-nos al 93 186 93 33, us repeteixo, 93 186 93 33. També ens podeu escriure un correu ens doncs serà difícil mirar-lo ara mateix, <laughs> però bueno, ho podeu, ho podeu fer. <laughs> radiovala.radiovala arroba gmail.com gmail.com I també el blog, que està actiu, funcionant i maco, doncs el blog és eh, radiobalamanresa.wordpress.com radiovalamanresa.wordpress.com sense les 3 B baixes. O sigui, us repeteixo, radiobalamanresa.wordpress.com I res, sense més, amb ganes de compartir, fins ara us ha estat parlant el senyor Magenta, <laughs> em toca presentar potser els altres, i començo pel, pel senyor negre que el tenim aquí també ja amb ganes de xerrar, està impacient, està nerviós, està actiu i aquí tenim el senyor negre Hola, bona tarda a tothom, com sempre aquí a Ràdio Bala, al programa Bales Perdudes, amb ganes de participar del programa d'avui que es pot ser superinteressant i res, a veure què tal, a veure com ho portem avui perquè no sempre estàs a totes. Bueno, quasi, bueno, hi ha dies que estàs a menys, hi ha dies que estàs a més, però Estamos aquí, que es lo importante, no? Y al señor Siam, que está por aquí. Señor Magenta, tanto gusto, señor Negra, un gusto nuevamente vernos las caras por acá y pues muy contento nuevamente de estar aquí en Balas Perdudas, este ya su octavo Balas Perdudas, su octava bala perduda. bales perdudes. 8, 7, 6, 5, 4, 14, 50, els que tinguem i els que tindrem. Vull dir, estem aquí per, per, per donar guerra. I res, torno a repetir el telèfon, 93 186 93 93, per si voleu compartir amb nosaltres, i ens n'anem ja cap a, cap a el que ens estem encaminant, no? Vull dir, això de l'ecologisme revolucionari. Sí, mm, bueno, jo abans volia comentar, <laughs> abans de començar amb el tema de l'ecologisme revolucionari, avui n'hi ha hagut el senyor Groc no pot estar amb tots nosaltres una altra vegada, ens sap molt de greu, però esperem que, que, bueno, que el pròxim dia sigui. Una abraçada ben forta des d'aquí pel senyor Groc. Bien sí, fuerte ese abrazo. Que, es troba a faltar, es troba a faltar el senyor Groc per aquí. <laughs> bueno, pues això, seguim amb el programa. Pues Perfecto. Sí. Doncs vinga, aviam Ecologisme revolucionari. <laughs> Cap a on anem? <laughs> Que bueno, és una miqueta... No, no, no és Greenpeace, no? Em no. no. <laughs> És el tema que volíem tractar aquí entre tots i totes una miqueta. I per començar a parlar sobre el tema de l'ecologisme revolucionari, òbviament s'ha de començar a parlar de l'ecologisme. Moltes vegades l'ecologisme ha estat lligat a, la, a històries més governamentals, no? Arrel de la petita pressió que han dut a terme algunes persones eh, amb la preocupació moltes vegades no tant per al medi ambient, en un aspecte global, entenent-lo com a un nen <laughs> en conjunt, sinó més, més aviat com coses que passen aquí al costat de, meva, de casa meva, com estan destrossant els bosc d'aquí al costat i a mi m'agrada passejar pel bosc, no? Uh -huh. Pues moltes vegades l'ecologisme sorgir una miqueta amb aquest paradigma de preocupació més de la realitat que ens al voltant i no com a concepte global, més global no? i tot I... això. Uh mhm. -huh. Sí i eh, ha coinsistit moltes vegades en donar confiança al govern, a pressionar-lo per tal que aprovi unes determinades mesures que, però, que, que en certa manera pues, protegeixin el medi ambient. Partint d'aquesta realitat, no? Eh, sorgeix el, el 1972, doncs, sobretot a partir de les aportacions que, fo, que feu un filòsof noruec eh, anomenat Arne Nais, el denominat com a ecologisme profund. L'ecologisme profund, en què consisteix? bàsicament situa, uh, uh, situa a, a la, el planeta Terra com a tal, eh, com el centre, com el, com el centre de, de en la seva concepció. En el centre de tota la història. Exacte, com el biocentrisme, no? És a dir, sorgeix, o sigui, mentre uh, fins en aquell moment l'ecologisme normal havia tingut l'home com a com a centre de, de l'univers, per entendre'ns. I, total, uh -huh. i, I tot i que el que buscava era una miqueta intentar reduir al mínim l'impacte ambiental dels homes, pues, eh, pues aquesta concepció eh, plantejada per a Ernest Naes el que fa és una miqueta trencar amb aquesta visió eh, antropocèntrica o, eh, mm -hmm. o sigui, sí. sent els, sí, sí, sí Sí, pasa y es basa més en el o, sea, o sea que ya no por el solo hecho de yo ser una persona, bueno, alguien dice por ahí que no soy persona, pero ser humano, o cosas de estas, ya no estoy por encima de los perros, ni de los gatos, ni de los caballos, ni de las plantas, o sea que no soy la especie dominante, si lo entendí bien al señor negro. Una miqueta lo que plantejava es això, es como que hombre no, mm, o no todo el que hay a la tierra está a disposición de sino el hombre pertany a la tierra igual que que, que totes les altres espècies humanes, no humanes, animals, vegetals i tot el que sigui. I la interrelació, no? Suposo. La interrelació directa. Clar. Sí. Que, no, que potser a vegades des de les altres visions es desconnectava no, aquesta visió perquè no interessa, segons Exacte. de per aquí que, que hi hagi aquesta, aquesta connexió. ¿no? Bueno, y esto hablando de visiones ecologistas o algo así, ya ni les cuento de visiones católicas por ahí, donde sitúan al hombre, ni siquiera a la mujer, al hombre. <laughs> Bueno, no, també bueno, plantejar el que ha fet aquest home, el filòsof noruec, noruec està teoritzar tota una història, eh, intel·lectualitzar algunes de les històries que, que han defensat històricament pues, certs col·lectius indígenes, no? Mm -hmm. molt més amb consonància amb una part espiritual, de pertinença a la terra i tot el que vulguis, però sí que n'ha fet altra cosa que, va, que això, que intel·lectualitzar i també salvant les distàncies, Clar. perquè també hi ha d'escut mm, coses que es podrien acotar que no tenen res a veure una història amb l'altra, però sí que tampoc no... No, bueno, en el seu moment va suposar tot un, va plantejar tot un debat a nivell de moviments socials i sobretot de grups urbans, de grups, no? molt Clar. més lligats a... Que suposo que el 72 va ser força trencador, no? Això perquè la, la visió que hi havia prèvia, bueno, doncs el que hem dit abans, no? Molt, és molt fàcil molt, avui en dia molt... parlar de la Pachamama i de, <laughs> sí, però, contacte amb però, la naturalesa, però, però 1972 que... a nivell de cultura occidental eren unes idees totalment innovadores. Era trencar també amb el amb mm -hmm. de l'home blanc, no? Vull dir que això ha sigut Exacto, ya en los 70 creo que todavía no estaba muy de moda todo el discurso este de la Pachamama y los indígenas tan guays que son y la sabiduría ancestral y, creo que si lo era, creo que iba más bien por un lado como exótico o algo así de toda esta historia, no era como a ver qué es lo que tiene para decir esta gente, sino míralos tú allá tan bonitos donde no estorban y están de adorno y espérate a que lleguemos a donde viven a ver qué hacemos con, sus selvas. <laughs> O... la o de tantas altres occidentals d'anar-se'n allà a desaparèixer, però òbviament d'una altra manera, no? Vull dir, les comunes a zones d'aquestes que, que hi havia coses importants, jo què sé, des de la Índia, Centroamèrica, han estat plegada de colònies d'europeus de, de i nord-americans que van desaparèixer als 60 per, per fer això. Per fer eso, exactament. per fer això. <laughs> Pero bueno, entonces, señor Negra, este señor noruego lo que hace es recoger una cantidad de cosas que ya se venían hablando y tampoco descubrió el agua tibia, o sea, también retoma elementos propios de los saberes y de las culturas indígenas. Sí, sin lugar a dudas, algunas de las historias con las que se inspira este hombre no tienen nada más que ver con eso. Pero sí que, a ver, ¿cómo decirlo? Es que intelectualiza mucho más eso, es como profundiza y hace estudios que, que respaldan un poquito esta visión, no solo a nivel de estadística y todo eso, ¿sabes? Bueno. Ah, igual otra persona que ha influenciado en el tema del ecologismo revolucionario ha sido sin lugar a dudas el anarquista Murray Booking. Ah, ha sido de, eso, es, ha sido el principal teórico de la denominada como ecología social que igual divergen algunos aspectos de la, de la ecología profunda de Arnenaes por el hecho de que lo considera de que no necesariamente mm, se tiene que volver a un primitivismo y toda tecnología es nociva, ¿sí? Y, ah, mientras que el filósofo Arne lo que hace es, es ah, teorizar Ah, ah, sobre esta concepción filosófica lo que hace más al Murray Booking, es decir, que es imposible mm, que haya un cambio a nivel de naturaleza si no hay un, o sea, un cambio en la concepción de cómo, de cómo convivimos con la naturaleza si no hay todo un cambio social, social, que hay una interrelación claro, directa pues, entre o sea que no se puede defender la naturaleza sola si no hay un cambio en la en, en toda la estructura que estructura. sustenta ¿eh? el, la destrucción misma de la naturaleza no? claro, suposo que va más ja de lo filosòfic a lo estructural i lo Exacto. real probablement, Exacto. no? Vull dir que és el, el confrontar tot lo mm. filosòfic amb, en la actualidad, vamos. Como quien dice que no puedo ser yo ecologista profundo y mucho menos ecologista social como el Booking si soy todo un cerdo capitalista burgués dueño de tres empresas y cuatro fábricas. <laughs> Queda como difícil esa historia. <laughs> bueno. <laughs> ¿Tienes cuatro empresas? No, no, no, ni, ni tampoco quisiera, señor más y eso, y lo que hace Murray Booking así a nivel de propuesta, pues lanza unas historias que tienen a ver cómo es la vida en comunidad, una, sí, un cierto modo una vuelta a la naturaleza también, pero sin desdichar todo lo... Bañándonos con agua caliente. <laughs> y buscar eso, comunidades autosostenibles realmente, o sea, que no dependan de, del exterior o el mínimo es posible, ¿no? Pues eso, un poquito es lo que defiende este hombre. Claro, claro. que en cierta manera es lo realístico, no? Vull dir, tal y como de nosotros, nosotros dir, som d'aquí. No? I, I, bueno, aquesta, aquesta visió passant de la filosofia és amb el que ens, en, et pots trobar realment, no? una miqueta amb les contradiccions de, del sortir d'on estàs i els canvis que pues, sí, l'aigua calenta potser és important, però potser no és tan difícil aconseguir aigua calenta, vamos. Claro que sí. No? <laughs> bueno. Molt bé. Doncs... Bé, no? Per introducció així... Sí, jo, jo crec que... Igual, bueno, una miqueta... O sigui, L'únic que tenia ganes d'apuntar ara és el fet de que pues, l'ecologisme revolucionari el que ha fet ha estat veure una miqueta d'aquestes dues visions, no? Uh, no s'identifica, o algun sector s'ha identificat més amb, amb una versió de l'ecologisme profund i l'altra igual més amb l'ecologisme social de Murray Booking, però sí que han estat com les dues grans inspiradores de... Punts de partida, no? Exacte. Potser, i això estem parlant dels 70, no? Que tampoc és tan, tan, uh mhm. -huh. tan enllà. No. Vull dir, alguns vam néixer per allà, vamos, que... <laughs> <laughs> tampoc és tan, tan, tan enllà, això, eh? No, la veritat és que no. Molt bé, molt bé. Doncs pues res, ens estem acostant a un quart d'onze i igual podríem passar amb una cançoneta, però prèviament us torno a repetir el telèfon per si us inspireu, teniu ganes i voleu parlar o el que sigui, compartir, doncs el 93 186 93 33 93 33 i res, us deixem amb una cançoneta que no tinc clar ara quina és, però... Antitedax, un grup que se llama Antitedax. doncs vinga. aquí amb totes vosaltres, tornem a estar a Bales Perdudes i tornem aquí a parlar sobre ecologia revolucionària. Antitèdax, antitèdax. Eh, hi ha una frase per aquí perduda que, que és d'un tio que es diu Utah Phillips i que a mi em sembla prou interessant no? per lo que estem parlant, no? que diu la Tierra no està muriendo, la estan matando i sus asesinos tienen nombre i direcció em sembla que és tota em sembla que és tota una, una declaració d'intencions i d'accions i de no? principis sí, sí. I, i és cap a, cap a on ens estem dirigint ara, no? del que, de que anirem a parlar i l'ecologisme revolucionari que és el que hem estat una miqueta introduint amb les seves vessants als 70 no? tant la, la social com la biocentrista i això, doncs ens anem acostant a uns grups uns grups actius i d'acció que, que han sigut pues, pues una evolució de grups que no van sortir potser tan radicals no? o potser que, que, que el seu accionar actual ha sigut pues això, el que hem dit abans, un, un canvi, un, un pensament i una acció que ha anat dirigint-se amb el temps per, per una simple evolució, crec jo també, eh, per la consciència de la, de la dura realitat, no? que uh -huh. o sigui, és, és, hem arribat fins aquí, eh, continua igual o pitjor, eh, hem de, hem de fer un canvi, no? Hem d'anar de veritat, no? I... Un poc a més un Clar. o no, Bastant a més. Bastant a més. I, I potser és això, no? Potser ens podríem introduir per, potser amb aquests dos grups, no? Tant l'ELF com l'ALF, que, que d'una manera o una altra són, són dels actius i de, dels que estan presents a, a diferents llocs del planeta i, i això, no? Sí, em sembla perfecte. Sí. No sé, si voleu començar una miqueta amb, amb una miqueta que és l'ELF, mm, -hmm. dir que, bueno, Uh, hi havia en, en el seu moment tot un seguit de grups, els, estem parlant dels anys 60, els anys 70, quan sorgeix més a nivell occidental de, de l'ecologia com a concepte teòric, no? pues, um, comencen a sorgir al voltant d'aquestes idees pues, tot un seguit de grups que mica en mica es van preocupant per al, per al que s'anomena el medi ambient. No? Són grups que en un principi no, no tan no tant amb una contundència en les seves pràctiques i les seves idees ni tan radicals en, en, en els conceptes que tenen, però que mica en mica pues, sí que van fent una crítica directa a les, a, a les institucions i a les empreses que, que, que s'enriqueixen amb la destrucció del medi ambient. Uh mhm. -huh. El que es troben, òbviament, totes aquest, um, amb unes pràctiques molt legalistes i tot això, pues es van trobant que petició rere petició pues, amb la dura realitat de que els governs, Tombant, ni les multinacionals, ni les institucions fan cas a totes les seves demandes, mm. cosa que no, no fa més que generar frustració rere frustració. Me suena y... conocida esa historia, señor sí, Negro, no. no solo frente a las demandas ecológicas, sinó, sí, no, en totes. <laughs> El que passa és que igual ara ens anem introduint, el que... suposo que alguns es frustren, altres es frustren s'indignen i després s'emprenyen. <laughs> Sí, jo crec que I, aquest, I aquest és el pas, no? Emprenyar-se de, de veritat i dir, bueno, pues, si estem a, si estem a esto, anem a esto, no? I... Mm. Bueno, més o més, bueno, també per, per contextualitzar-ho més, també, no? Pues estem en un moment en què surten els primers informes de ja, ja, o sigui, ja es comença a veure que, que és un fet contrastable a nivell estadístic, no només a nivell de concepció teòrica sobre l'home pertany a la Terra i a tot el reste del món, sinó a nivell estadístic es comença a veure que hi ha un forat de la capa d'ozó, que això pot tenir unes repercussions mm, impressionants en el canvi del clima, en, en, tots, en tot mm-hmm. aspectes relacionats amb la naturalesa i amb la possible afectació real cap, a, <laughs> cap al fet de que igual d'aquí a no sé quants anys ja no podrà viure ningú aquí degut a, a, a les ganàncies d'enriquiment no? que tenen alguns, no? Uh mhm. -huh. pues bueno, una miqueta d'aquesta frustració van sortint tot de grups que mica en mica es van radicalitzant. Surt uh, eh, l'Air First, inspirant molt a, eh, tant amb això, amb l'ecologisme social i l'ecologisme profund del, de, del Ernest Nice i de Murray Bookin, uh, eh, uh, i això, uh, comencen amb una pràctica eh, més contestatària en el sentit de no dependre o intentar no dependre al mínim de, de, de l'Estat com a tal, no, no finançar-se a nivell estatal i tot això com han fet moltes de les altres organitzacions, però encara eh, buscant la, la, la, la, com la participació multitudinària i, i massiva en, en actes i tot això. Sense no? l'Estat, però buscant una mica... Uh mhm. -huh. sí les majories o una sí, gent, no? Exacte. Això és als Estats Units o m'estic equivocant? Uh, en principi, bueno, uh, l'Air First ah, eh? surt, surt, em sembla, eh, sí que surt als Estats Units, però eh, ràpidament es trasllada a altres països com Anglaterra. Anglaterra. Que és, són els llocs on, on han tingut més... Més força, no? I sí. més han arraigat una sí, mica. Sí, sí, on han mm. tingut més, això, més arraigament, no? i bueno, aqu aquests grups el que van fent és cada cop pues, accions una miqueta més contundents no sé, passa, es comença a fer la pràctica de saboteig de màquines, que en anglès no sé com... com... Monkey wrecking. <laughs> monkey wrecking. monkey wrecking. Sí, pues això. Petit, petites accions de sabotatge que, que mica en mica pues, el, que, el, que, bueno, el que intenten és impedir, pues, jo què sé, uh mhm. -huh. pues, grans construccions, destruccions de boscos, um, mega projectes nocius per la naturalesa, no? I, pues, jo què sé, fent petits sabotatges, com posar sorra dintre de dipòsits dipòsits de gasolina de les màquines, clavar claus en els arbres perquè, uh -huh. per tal de que les serradores de les, de les motosserres no poguessin talar-los o, o petits uh -huh. sabotatges d'aquest estil, pues, intentar impedir de, per totes les mesures, per, bueno, per aquestes mesures que utilitzaven eh, l'abans de, de la destrucció de la naturalesa. Mètodes efectius, per altra, ¿no? dir, sí, per altra banda sí. <laughs> I no muy complicados ni creo yo, así como que pongan de muchísimo, muchísimo, muchísimo en riesgo a las personas que van a realizar este tipo de acciones. O sea, cuando a veces la palabra sabotaje solemos imaginarnos unos planes complicadísimos, estilo Misión Imposible o alguna de estas pelis, y realmente es lo que dice el señor negro, es colocar un clavo dentro de un árbol, de la corteza de un árbol que se va a talar con motosierra, o echar un poco de arena en el depósito de combustible de una máquina, y pues son eficaces, altamente eficaces creo yo. Creo, este es un punto que a mí me gustaría por lo menos resaltar del accionar de, de, estos grupos y es precisamente eso, que con cosas muy puntuales se puede llegar a generar anormalidades y se puede llegar a detener. No definitivamente creo yo, pero sí por algún tiempo, pues todo esto que están haciendo, ya sea tala de árboles, de bosques o lo que siga. Sí, és obvi, no? Vull dir, el, el sistema productiu busca el benefici. Si tu li impedeixes el benefici fàcil i les despeses s'incrementen, d'una manera o una altra s'han vist resultats efectius a diferents llocs del món, no? Vull dir que... Mhm. Uh <laughs> -huh. el capitalisme és això, vull dir, si no li dona beneficis... Claro, no. y eso, obviamente, también es algo que va surgiendo, ¿eh? yo no esperaría que esto saliera en ningún medio de comunicación masivo como <laughs> se sabotearon cuatro máquinas echándoles arena en la vereda la cristalina de no sé dónde, sino, ¿vale? Pero que igual se hace y que tiene una efectividad. Es una... Bueno, seguint una miqueta amb tota la historieta, no? Al -huh. que es troben en un determinado momento es és que Airfirst o un sector de l'Airfirst Eh, l'augmentar i el difondre's de forma extraordinària i totalment imprevisible aquest tipus d'accions més de sabotatge i, i tot això pues, doncs, el que intenten és distanciar-se d'aquest tipus d'accions eh, almenys a nivell públic, no? Mm -hmm. És en mhm. aquest moment en el que es distancien d'aquest tipus d'accions que neix el que es coneix com a ELF o Earth Liberation Front, és, dir, és a dir, Front d'Alliberament de la Terra, i que eh, seguint unes premisses bàsiques i tres punts simples que al el <laughs> senyor... Siam. a continuación, pues... Mm, vale, sí, como dice el señor Negra, las tres pautas del Frente de Liberación de la Tierra, o ELF en inglés, son primero, provocar los mayores daños económicos posibles a una entidad que se enriquezca de la destrucción de la naturaleza y de la vida debido a su codicia y ansias por obtener beneficios. O sea, no es de gratis, que porque sí. <laughs> <laughs> y clarito sí que lo es. ¿Cómo, cómo? Clarito sí que lo ah, es. clarito sí y está bastante clarito. ¿Quiénes son? Como decíamos hace un momento, tienen dirección inclusive. <laughs> El segundo punto, la segunda pauta del ELF es informar a la gente sobre las atrocidades cometidas contra el entorno natural y la vida bastante de propaganda y ahí creo que infinidad de acciones que en sí mismas ya son de propaganda. Las, eh, las acciones, creo. Y el tercero que dice, tomar todas las precauciones necesarias para evitar dañar ninguna vida. Claro, ¿no es cierto? Sí. Pues y eh, muchas preguntarán qué es eso de la alfa Aquí ya no els tres esos principis básicos no? pero sí que s'ha intentar explicar una miqueta que es eso. Pues doncs bàsicament l'ELF s'inspira en un altre grup molt conegut sobretot en altres països com els Estats Units o Inglaterra perquè han tingut també, és on han tingut més presència no? Uh, pues l'ELF el que és el, és el front de d'alliberament animal bàsicament eh, sorge de, de, sorgeix de, també de les lluites radicalitzades del moviment per la l'alliberament animal que el que posaven era practicar l'acció directa eh, uh, per fer front a això, a l'explotació animal a nivell pràctic com, com s'organitzen? Pues doncs bàsicament l'ELF o l'ALF són unes cicles i no hi és res més que això. I qualsevol persona, qual, qualsevol nucli, qualsevol grup d'afinitat el que podia fer és, pues mira, uh, estan destrossant el, uh, estan destrossant o estan construint una carretera uh, a 30 quilòmetres de, de casa meva. Pues jo vaig, sabotejo, um, faig 4 danys i pues mira, i reivindico i dic que sóc l'alf o l'elf, uh -huh. nom d'aquestes cicles, no? és bàsicament això. És a dir, és una organització totalment informal en el que cadascú pot utilitzar aquesta cicla sempre i quan es respectin aquests tres principis bàsics. tres principis ¿no? o pautes. O sea uh -huh. que O Descubrimiento no es una estructura vertical ni jerárquica donde hay unos comandantes iluminados, vacas sagradas que deciden que es lo mejor para el planeta Tierra y los seres vivos o no vivos que lo habitan. O descubrimiento y o problema. Y o problema para, <laughs> sí, problema para <laughs> quienes problema. para quienes están acostumbrados a buscar solamente las cosas fáciles a la estructura piramidal. <laughs> Exactamente, señor Magenta. ¿No? Sí, no sé si hay la posibilidad de comentar algunas de las acciones igual que ha ido haciendo, porque realmente eso, pues empezó siendo un pequeño grupo de gente que igual hiperpolitizada, que empezó haciendo cosas, pero realmente lo que consiguió esta forma de organización descentralizada e informal, lo que propició es que se llevaran a cabo acciones ya no solo de pequeño tamaño, sino de gran envergadura, hasta el punto que hoy en día las dos grandes organizaciones, hay las dos primeras organizaciones en Estados Unidos que se consideran de terrorismo casero, mm, son el ALF y el ELF el F.B.I. no? Están a la lista Están dentro de, por la gran cantidad de daños y la enorme efectividad que han tenido en, en la digna lucha por defender las personas, la tierra y los animales. Vale, pues como dice el señor Negro, eh, puedo leerles, o mejor que leerles, contarles de una entrevista que dio el ex portavoz de el ELF en Estados Unidos, el señor James Pickering, ojalá lo haya dicho bien, este señor hasta el 2002 fue portavoz y en el momento en que renunció a ser portavoz del ELF, en una de las preguntas hace algunos de los recuentos de las acciones más significativas a nivel de impacto económico del ELF. Nos habla, por ejemplo, de cómo el 18 de octubre del 98 realizaron varios incendios en una estación de esquí en Bail, se llama, eh, que pertenecían a una, a una empresa de esquí que se llama Bail Inc vale? y... Que va pues ser una de primeras estaciones de esquí del mundo. O eh, que, que una carga importante. Simbólica también, no solamente el impacto que hubo económico, sino la carga simbólica. Y pues básicamente lo que hubo fue, aparte de todo el proceso jurídico y legal que duró más de 10 años para que no ampliaran en este sitio esta estación de esquí, pues lo estaban haciendo y querían expandirse 885 acres. No sé eso en yardas, en metros cuadrados, cuánto sea, pero me imagino que debe ser... es fácil cambiarlo por internet, buscas y pero Pero bueno, el caso es que querían expandirse y eh, pues el ELF se hizo presente, provocó una serie de incendios en diferentes puntos de esta estación y se habla de que hubo daños entre 12 y 26 millones de dólares en solo esa noche para esta <laughs> estación y empresa que gestionaba la estación de esquí. Entonces, pues bueno, esto fue por allá en el 98. Pero... Crec que és algo més que una miqueta de sorra en un <laughs> dipòsit, això. En un depòsito, però... Crec, sí, no, un poquito más. No sé, jo crec que la, la Neus devia fondre una miqueta, no? Bastant, la que feia calor aquelles nits, aquelles estacions d'esquí. El tema també crec que era perquè es volien ampliar molt i era cap a territori de, del l'INCE, que és un, Sí, sí, sí. Como dice el señor Magenta, estaban también no. poniendo el peligro del territorio, el hàbitat natural del lince. Bueno, I a més a més, bueno, hi haurà gent que igual defensarà ferrissadament el tema de les estacions d'esquí, no? per dir que no suposen en si mateixes un impacte ambiental gaire gran, però a nivell pràctic, a part de la infraestructura que es necessita per la construcció d'esquís, ja s'han de comptar totes les carreteres, s'han de comptar totes les infraestructures sí. nous pobles o les, els nous habitatges de segona, o tercera residència que es construeixen al, al voltant. Jo crec bueno, que... Jo com, com a prova, i, i parlo com a ex ex ex ex ex, és les estacions d'esquí provoquen un gran impacte, no? Per desgràcia podem anar a veure petit país dels Pirineus, aquest ditxo nomat, Andorra, si puges una mica veuràs des de dalt on estan les estacions l'impacte no? impacta, mhm. ¿no? és I creo que quien es dice esto realmente no ha visto cómo quedan las montañas después de que pongan una estación de esquí. O no les ha vist prèviament, que això és Exacte, molt probablement el <laughs> que... Su... Sí, sí, és, jo crec que és probablement el que, el que succeeix. Clar, tu si arribes a una estació d'esquí i només la veus com està... Oh, que bonito, però clar, <laughs> si l'has vist prèviament és, és quan tu pots és comparar, no? Home, i tant. Mm -hmm. No sé, ¿sabíamos mal altres reacciones de Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, el 27 de diciembre del 98 incendiaron la sede central de las industrias forestales de Estados Unidos en Oregón. Eh, este sitio, este espacio, eh, servía de sede para cuatro empresas o industrias madereras gringas de esa época y les causó unos daños que son la medio bobadita de entre medio millón y ochocientos mil dólares a estas <laughs> cuatro empresas. Eh, esto fue el 27 de diciembre del 98, solo un par de meses después y y només la frase inicial, no?, de Luca cómo van, cómo van presentar acción no? Para celebrar las fiestas decidimos hacer una hoguera. Desgraciadamente pero la US Forest Industries la hicimos en sus oficinas. <laughs> Hombre. tan eh, irónico, tan alejado de los, de los grupos armados carcas y <laughs> sí, que están desapareciendo. Con un lenguaje muy fresco, ¿no es cierto? En sus comunicados, diríamos que casi juvenil. No nos hablan de conceptos por allá de ciencia política hace 200 años. 200 años, sí, sí, sí. No, sí, sí. Mm, bueno, no ho sé, d'accions ni ha hagut un no? y I que totes, vull dir, tu si vas mirant, o sigui, <laughs> n'hi han quantitats, o sigui, accions a la Monsanto, al projecte de Catherine Eve a Michigan, entre 400 i 900 mil dòlars amb una acció, eh, 750, entre 750 mil i un milió i mig de dòlars amb una acció al 2000 eh, per, in, per incendiar una mansió en construcció a Indiana, vull dir, no, no es broma. No es poca <laughs> cosa. sí, yo también puedo seguir por acá en el 99. Otro incendio a las centrales de la región noroeste en Oregón. Ah, y sí, señores, un millón de dólares por un incendio que redujo a cenizas un edificio de 8.000 pies cuadrados. Entonces, pues, o sea, estamos hablando de que no es poca no Es, No o quan es parla d'això no, de, de, del, dels danys causats no és per donar un valor econòmic a lo que s'ha destruït, sinó és, és pel, per l'acció en si, no? vull dir, el que comporta, no? vull dir que no que són gent que s'han agafat les coses en sèrio, no? vull dir que mhm. que estan allà, vamos, y como están... Y realmente bueno. también, aparte de lo que decía el señor Magenta, bueno, el recuento que acabamos de hacer ahora habla de muchos incendios en diferentes estaciones de esquí, en industrias madereras, en concesionarios de coches que gastan demasiado combustible, pero vale, no solamente es esto, o sea, también encontramos, por ejemplo, acciones de sabotaje a institutos de universidades o a institutos o ONGs privadas que realizan investigación, que están ahí, por ejemplo, haciendo manipulación genética para alimentos, como decía también el señor Magenta con la Monsanto. Entonces, no es solamente recinte... Vamos Alliberament a... d'animals, no? Exactament. Amb, amb sí. grans quantitats, no? Bueno, i per respaldar, o sigui, perquè si molta gent ens pot estar escoltant, no? Segur que masses ens estaran escoltant. <laughs> Les masses. <laughs> I, I el que diran és, vale, sí, molt bé, està molt bé fer petits danys econòmics, però i això de què serveix si continueixen, si continuen destrossant, si continuen construint, no? Doncs per posar un exemple, en aquest cas no de l'ELF, perquè no en tinc constància, però sí de l'ELF, hi ha hagut una campanya a nivell internacional que s'ha dur de terme contra un laboratori d'experimentació que es diu bueno, eh, Huntington Life Science, alguna, una història d'aquestes, no? HLS, es coneix més, més fàcilment, no? Uh, que degut a les accions de sabotatge que hi ha hagut durant els últims anys, hi ha, hi ha hagut 300 empreses, o me, me, bueno, una quantitat enorme d'empreses que estaven relacionades directament amb HLS que després d'haver rebut petites accions de sabotatge o grans accions de sabotatge han optat per tancar qualsevol vincle, no? relació o negoci. Bueno. Estem parlant d'accions de gran envergadura que, que va fer que en el seu moment baixessin en picadíssim les accions de bolsa de, d'aquest laboratori i que si no fos per, per la banca i eh, per l'Estat que en el seu moment va netejar totes les seves deudes provocades per als sabotatges, pues, avui en dia no existiria. No existiria clar, clar. Vull dir que són accions que tenen una eficàcia real i palpable, que no, que no es fan en va. Ja. Tothom pot buscar les excuses que vulgui, no? però realment l'acció comporta, <laughs> comporta una reacció i una això reacció. sempre... ell no es va ampliar tampoc cap a aquella zona, vull dir que entre moltes altres coses, no? Vull dir, que sí, que comporta. I, jo, com sempre, se'ns en van els minuts, els segons, les hores, no sé si ens falta alguna o anem amb una cançoneta, no sé què us Podem sembla. fer una cançoneta i continuem parlant. Fem una cançoneta i eh, us deixem, us deixem descansar de les nostres veus per uns segons, però tornem. Vale. Posarem una cançó d'un grup... Aquel intento? creo que se llama la canción. Les digo aquí intento que és un grupo xileno, que, joder, no, no volem dir que no sabemos si está prohibido eh, El grupo es de Artefacto Incendiario, nosaltres n'hem elegit el nom. Sentim. <laughs> Estem llegint. Vale. Sí. Facto incendiario. incendiario. Saco el cuaderno, anoto los relatos, saco las nostalgias, me pierdo en el pasado, volteo mi cabeza, miro el artefacto, recuerdo aquella hora donde dije yo lo hago, no ha pasado mucho, nada en absoluto, sigo aquí esperando que sean las dos en punto, las ansias me recorren, los nervios me aceleran, son esos efectos los que causa esta guerra, una guerra social a la que nadie pela, una lucha cotidiana que no existe en sus neveras, una gente olvidada y escondida en cada sombra frente a una sociedad que vive de derrotas, una calle olvidada con gente solitaria, dos almas desgastadas en lo oscuro de una cama, mentiras de una vida que busca alegrías, tormento de un silencio que a los míos asesina. Enfoco el pensamiento en el punto de partida, donde aún no sabemos cómo todo se complica. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor. Se acerca ya la hora en que tengo que salir. Mi pulso se acelera, no sé qué va a ocurrir. Tengo mucho miedo, no lo puedo negar, pero es enorme el odio que sale al recordar lo que han hecho con el mundo. Todos los asesinos de todos los pueblos, de todos los individuos, han hecho de este mundo un llanto en cada barrio. Todo sostenido, con dinero no es destino. Me cuesta asimilar cuán lejos se ve el final, cuántas ganas de tumbar este sistema capital, de poder ser feliz y en todos lados sonreír, de saber que tu sonrisa no cuesta algún sufrir. Recorro los recuerdos con melancolía, espero que esta noche se encienda cada vida, que todo salga bien, que no caiga nadie esta vez, que el fuego ilumine el camino de mi ser. Recorro los recuerdos con melancolía, espero que esta noche se encienda cada vida, que todo salga bien, que no caiga nadie esta vez, que el fuego ilumine el camino de mi ser. Sueño con las victorias, las pocas que hemos tenido, con las muchas situaciones que no pasan al olvido. Unos con derrotas, eso no lo comparto, prefiero que sean vistas tan solo como experiencias. Sé que no estoy solo, también que no somos muchos, no sé qué pasará cuando más cambien de rumbo, cuando sientan que no hay nada, por qué seguir quemando, cuando pierdan la ilusión de que hay algo mejor, cuando me mire frente a frente con los pocos que quedamos. Y digamos en silencio, esta es la vida que llevamos. Sonreiremos al lado, al ver que no sea ir que no nos han doblado, que seguimos el camino, que tenemos este sueño todavía bien arraigado y que por él no pararemos ni un momento de este lado, no, ni un momento de este lado, no. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor. Bona nit, de nou aquí amb vosaltres, va les perdudes, compartint, xerrant, coneixent i parlant aquesta nit pues, d'això, de l'ecologisme revolucionari. Uh, quasi tres quarts d'onze, mm, anem avançant, la nit se'ns acosta, la nostra amiga nit està aquí i, bueno, doncs hem estat parlant una mica de, de, les, dels, de, de l'ecologisme més institucional, dels anys 70 com, com va anar això evolucionant i les noves idees, no? biocentrismes i, i el, el backing amb, amb l'ecologisme social. Hem estat parlant de l'ELF, de l'ALF, i les seves accions, el que ha comportat, hem estat mig parlant, debatent una mica aquestes històries i també ara, doncs, per anar encaminant, doncs, parlar també de d'altres realitats, grups, pobles, que d'una manera o una altra porten aquesta lluita també a la primera línia no? I, que, i que estan presents i, i que des d'aquí se'ls hi fa molt poc resó per, jo crec que per diferents motius. Un dels principals és que toquen la fibra del capital nostre <laughs> moltes vegades, no? Per tant, en la majoria d'ocasions. Sí, sí, en quasi totes les ocasions. Per tant, que no només estan basats com l'Elf i l'Alf tan políticament i, amb i això, amb, amb l'alliberament animal, de la terra però que sí sempre han estat vinculats amb, amb la terra no? i que, que el seu accionar també és per, perquè són, són parts no? una mica de, de la terra no? i com a cas més, més, més clar potser així són, és el tema Mapuche, no? vull dir que inclús el seu nom de, de grup ja ho indica, no? Ma, Mapuche vol dir gent de la terra, no? vull dir, i, i això diu, diu molt, no? sempre han estat vinculats, sempre han estat relacionats, sempre eh, s'han entès molt bé amb la terra, vull dir, no viuen de la terra, o sigui, viuen amb la terra i això és un, això és un concepte que ells tenen superclar, no? vull dir, sempre molt més enllà que altres grups, que altres realitats o que pobles originaris d'Amèrica, potser que és el que més coneixem, sinó que, que viuen amb la terra no? i viuen per la Terra Terramunt. No? I el seu accionar també ha sigut històric i la defensa de, de la mateixa també, no? vull dir, fins a nivells <laughs> actuals no? de, de lluita contra l'Estat mhm. uh <laughs> -huh. a nivells altíssims. Que no, no? Que no reconocen tampoc l'Estat xilè. Que no, ni l'argentí, o sigui, són, ni l'argentí ni, ni el xilè, no? vull dir, i que, que l'estan portant a nivells altíssims, no? amb les mineres, amb amb les, amb aquí nos tocan las nuestras... no? Endesa, amb represas de per allà bueno, amb, tot ¿no? Y están ahí en Benetton, están... Claro, es que yo creo que inclusive lo que pasa es que tuvieron poca prensa antes de los 70 que llegara toda esta peña del del ecologismo profundo y luego el booking con el ecologismo social. Creo que todas estas, todas estas comunidades y formas de vivir la vida, lo que tuvieron fue poca prensa antes de un tiempo para acá es que han tenido un poco más de prensa, y en la mayoría de los casos no muy buena prensa, creo yo, porque están obviamente chocando con los intereses económicos de mogollón de... Pues aquest es un ejemplo, no? Pero... No sé, ah, per exemple, els maputxes que estan més, més a l'acció, doncs, òbviament, estan sota la llei terrorista. <laughs> Faltaria, faltaria més, no? Clar. tant a Xile com a Argentina. Vull dir que ja, bàsicament, el que toca els interessos de, del capital. Del capital, de forma directa i contundent, eh, se'ls aplica la llei terrorista i amb, amb força. I, no, també recordar ara no solament pueblos indígenes ni comunidades indígenas, ya que muchas veces solemos tener a veces, no sé, como indigenofilia, creo que es que <laughs> se llama, de tan bello y tan bonito todo lo de los indígenas y firmamos un cheque en blanco porque son indígenas, sin hacer críticas, que yo creo que no es este el momento ni el programa para hacerlos, pero recordar que también existen otros pueblos que están en lucha y que conciben su relación con el medio ambiente y con la naturaleza de otra forma y que conciben unas formas de desarrollo que no son la capitalista ni nada que se le parezca, sino de una forma mucho más armoniosa con su ambiente, que es por ejemplo el caso de las comunidades del delta del Níger, que creo que también están en lucha con... en este caso con las patroleras pero bueno, si no? es que igual lo, importante resaltar eso, que, que hi ha que, que igual no tenen un origen directament de destrucció de la naturalesa, però la interrelació directa entre to totes les vessants del capital han fet que s'acabin duent a terme també accions contra, o sigui, en defensa de la naturalesa. Que conflueixin aquí, no? Exacte. Vull dir que és Com, per potser l'inici i el final. No? El delta del riu Níger, pues, la gent s'està sublevant i està organitzant-se no només per la contaminació de les aigües que, que estan provocant les petroleres, sinó també per les enorme repressió per part de l'exèrcit, per la brutal pobresa que hi ha en aquelles zones, per les desigualtats econòmiques i socials, per uh -huh. 10.000 altres factors, no? Però sí que han dut a terme pues, accions que directament tenen molt, molt a veure amb la naturalesa. Uh mhm. -huh. I força contundents també sí, contundents. sigui dit de pas no? Vull dir que no... però bueno, molt més a prop també podem trobar moltes altres experiències eh, que, que si més no han aportat una mica de brillo cap a les nostres terres sí, sí. hi ha la lluita històrica que sembla que estiguem ressenyant eh, cada, cada programa de la Val di d'Itàlia claro. que és una lluita que també té molta part de, de defensa de, de, de l'entorn, de l'entorn, de l'ambient, de, claro sí. del territori, en definitiva. A més d'una crítica brutal a la, al sistema productiu que ha creat la necessitat de mhm. construir allà el tren d'alta velocitat, no? pues, bueno, pues això, és una lluita més pròxima i potser aquí les nostres comarques ressaltar la lluita contra la mat. Sí, clar, no? Vull dir que, que és una lluita clara, no? També pel, pel territori en defensa de, d'una manera de viure que no, no depengui tant d'aquest sistema productiu. No? I... Demà la, la línia de molt alta tensió a les terres gironines, gironines sobretot. Sí, sí. Mhm, mhm. I, i res, que potser van tenir el, el punt al shit, no? Vull dir, amb el, mhm. amb el campament fet, fet per allà, no? Per on havia de ser... Va ser un, per dels, motors, havia... Mm, un dels motors que va propulsar que aquestes lluites pues, tinguessin no només prenguessin força, sinó que fins i tot prenguessin més coherència, crec Clar. jo. Sí, sí, van sí. dinamitzar moltíssim les lluites. Mm -hmm. sí. I van, van enfocar també una miqueta, sí. no? Vull dir que, que va ser... I bueno, també dic que aquí a l'estat espanyol igual hi han hagut poques accions reivindicades per l'ELF o per l'ALF, aquests dos grups dels que hem estat parlant anteriorment, però també hi han hagut altres accions que igual no, no han estat reivindicades amb aquestes sigles, però contra la mm -hmm per exemple, es va arribar a incendiar tota una grua sí. i també, vull dir que s'han dut a terme també accions aquí a propet de casa nostra. Clar. I re, ressenyar que també existeixen i que també hi són. Clar, perquè en definitiva i, vull dir, les cicles potser són el de menys, són el de menys no? l'acció és, és, és, és lo que importa ¿no? Vull dir... ya, ya lo dicen ellos en sus comunicados sí, sí, claro, y la gente si tú te sientes recogido dentro ah, de los tres puntos que ya hemos hablado desde hace un rato Avanti. Sí. I ese és el peligro. Alguna... <laughs> Ara me'n veu una al cap, que em sembla que va ser cap a... Bé, no sé exactament, em sembla que va ser a principis de, de, del desembre del 2000 que, que van arribar a incendiar una, una fàbrica de bisons, eh, veure los haver-nos fet, òbviament... Alliberat prèviament. prèviament no? <laughs> Però que, òbviament, pels, els episodis només pel component anima, animal, que va ser una, una de les accions conjuntes firmades per l'Alvi i per l'Elf, i no només per, òbviament, per alliberar les vides d'aquests pobres animals que viuen eh, engaviats per, per servir de vestit a les persones riques de la societat, sinó també per, per la contaminació dels excrements mateixos que provoquen, que provoquen aquests animals no? i les mm -hmm. condicions de vida que, que provoca. Ah. Ja i, i desenmascarar una cosa que està super amagada, no? Vull dir que... Mm -hmm. És que per desgràcia, si, si, una cosa, si una cosa que es veu històricament és que ah, els grups que opten per l'acció directa és fruit de la desesperació. De és quan s'han agotat totes les altres vies que apareixen aquests grups. No, és aquesta la dura realitat Claro, yo mm-hmm. creo que si le van preguntando a la peña si quiere andar por ahí o no, o estar tranquilo en otro sitio, pues que va a escoger, pero el tema es que bueno, ¿y qué hacemos si... Si tot la, vull dir, és la mescla, no? Vull dir, frustració, continuïtat, vull dir, el sistema no canvia, per tant... Empitjora. Clar, cada vegada estem <laughs> pitjor, a no? Peor. A pitjor, doncs el pas següent no és un, una retirada, <laughs> que és una altra de les altres coses, i la gent que... Que se la creu. Que se la creu va a l'acció, i l'acció és, és això. És mm -hmm. això. Pues sí, sí, sí, sí. Hem estat haciendo un buen repàs interesante d'això, de, de del ecologismo. l'ecologisme revolucionari. Y mhm. mm, que hablar, mm. no? Vull dir que los ecologistas, ja que <laughs> com Endesa, ¿no? O, o Iberdrolas o mhm. cosas de estas. Sí, sí eh, creo que ese era otro punto que, que estaba pendiente un poco que, de que lo tocáramos y es exactamente lo que dice el señor Magenta, como todas estas empresas y multinacionales que a veces nos meten su discurso de amigable con el medio ambiente o que es ecológico o que es... A ver, es como, no sé, alguna vez hablando con un colega me decía, <clears throat> perdón, hablaba del coche ecológico que promocionaban <laughs> alguna empresa de estas porque consumía combustible libre de plomo y porque no emitía no sé cuántas gases ni sé qué historias y, mejor dicho, que solo le funcionaba contestarte para hacer el auto fantástico. Y la reflexión del colega era, vale, ¿y anda o no anda sobre ruedas el coche? Claro que sí, hablas de ruedas. <laughs> Entonces no me digas que es un auto amigable con el medio ambiente, porque si tiene ruedas, ya nada más por ahí empezamos cómo se producen esas ruedas y podemos seguir con cualquier cantidad de partes del coche. y por dónde se mueve. Por dónde se mueve y qué hay que hacer para que se <laughs> mueva. <laughs> son, problemas son las infraestructuras las infraestructuras que generan no? Tanda. de, tant productos productes com tota la nova gamma últimament d'aquesta gent, no? de, d'energia de, energia verda. No? Energia límpia, energia verda. <laughs> sí. bueno, sí, ens trobem molts exemples d'això, no? Uh, ara fa un, any justament hi va haver el COP15, alguna història d'aquestes, que va ser una trobada promocionada per diverses empreses per intentar buscar alternatives a la destrucció mediambiental, tota una parafernàlia per Òbviament, dir sí. que són intencions, bueno, basada en bones intencions, de que tothom ha de protegir el medi ambient, no? Tenim altres experiències més a nivell governamental i institucional, com han estat el protocol de Kyoto, que no s'ha complert. I que ja han vist com ha acabat fa dues <laughs> setmanes, no? d'Urban. De nuevo, los Clar. gringos ahí, por ejemplo. I a casa nostra ho estem veient, no? Vull dir que se'ns estan plantant per tot arreu gegantins molins de vent, no? Vull dir com, com la història de, les energies renovables. Les energies, energies renovables, netes. sí. Doncs si algú vol veure el que és l'energia renovable, que, que, que passi aviam... per una muntanya o algun sitio on estem I sobretot que es passi quan l'estiguin construint i veurà el que, el <laughs> que és un camp eòlic. Sí, el sí. que era una muntanya i el que és un camp eòlic, no? Vull dir, és... No, o sigui, no, <laughs> és igual, s'obre ja, amb tot, sí. amb tot el bonic que hem estat parlant és fins ara, però és, és deixar el punt, no?, de que, de que, jo, de que l'ecologisme se n'ha omplert molt, no?, la nostra, la nostra societat i tothom resulta que pot ser ecologista perquè té 50 bosses de bessures diferenciades per colors a casa seva, però continuïa consumint, continuïa produint i, i, i res però és ecologista per, per, <laughs> per diferenciar sí, <laughs> ecologistas ecologistes d'esquerres i de debò, no? Clar, sí, esquerres i de debò. Generalmente sí, sí. ligados al color verde, no? Mm. Por <laughs> ahí sí, també. Sí, sí. Sempre. Clar, faltaria mateixos. més, faltaria més. Bueno, és, és, és un absurd realment veure com empreses com Acciona, Iberdrola... Eh, Fexa, Gas Natural, Deixa, qualsevol empresa, tots aquests, totes aquestes empreses que, que es diuen que són verdes i que estan promovent pues, pues això, la lluita contra el canvi climàtic són de les principals empreses que s'estan lucrant precisament amb la destrucció, sí. que són les principals impulsores d'un model productiu que s'ha vist que no porta cap enlloc, sinó la, a ah, cap a la destrucció, a la destrucció, a la, a la jerarquització de la societat i l'estratificació de la societat mm -hmm. i mm-hmm. i això i a l'acostumar d'una manera o una altra a l'esclavatge energètic, no? Vull dir que uh mhm. -huh. és una de les coses que tard o d'hora ens hem de plantejar, no? Vull dir, tampoc seria canviant, canviant de vida tampoc seria tan difícil acostumar-nos sense renunciar a l'aigua calenta, <laughs> com ens apuntava fa una estona el senyor Siam. Eh, es pot fer, no necessitem ni endeses, ni Iberdroles, ni, ni a ningú que ens digui com fer-ho, perquè no... Es pot fer. Vamos. Sí. I, I després, com a cas pur curiós, i ja per... no sé, però uh, aquests de Greenpeace que són tan grans i tants d'això, no? Vull dir que... <laughs> tan guais. Tan guais, no? Vull dir... Uh mhm. -huh. que hi han punts molt foscos, no? I per ahí també es diuen que són, són part de l'estat, no? De, dels Estats Units formats per, bueno, que per hay, interessos. Que hay empreses multinacionales petroleras, creo, o algo así, ¿no? Bueno, un chisme estos de pasillo y de, de hall de por ahí que... Eh, tienen dineros oficiales y dineros de empresas multinacionales que no son propiamente verdes. Verdes. Ni pacifistas. <laughs> Así como los partidos verdes. <laughs> No, no. Sí, no? I a partir d'aquí pots començar amb Greenpeace, hi ha 10.000 altres organitzacions, però també pots mm, començar a parlar dels guardes forestals que permeten segons quines aberracions i atrocitats. Pues, doncs, mm, tot. Sí, el sistema. Vull dir, mm. sí. Mm. tot el que sigui encaminat a reduir l'impacte ambiental sobre una determinada zona, això no és res més que legitimar una nova construcció d'un projecte que segur no era necessari. Mm. No és altra cosa, és això. Bueno, y también el tema, por ejemplo, del falso mito de de la mitad del mundo que está aguantando hambre y de lo que haría falta para que la otra mitad del mundo lo, <laughs> le, le, le, quite la, el hambre con todo el discurso de los transgénicos que se está realizando y con toda la experimentación genética, ya no solamente a nivel de vegetales, sino de animales que se realiza. O sea. Bueno, bueno, esto ya es, mejor dicho, si empezamos a hilar fino un poco con todos los alcances del, del medio ambiente, cómo está siendo vulnerado por el, por el capital, pues que no acabamos, o sea. tendríamos que quemar las ciudades, yo creo, porque. <laughs> o todo lo que existe, porque como al nivel en el que ya estamos, todo tiene un nivel de utilidad, de ganancia que es propio del capitalismo. Y todo está jodiendo el medio ambiente y el entorno en el que nos movemos. Mm. Y la ciudad es un máximo exponente de eso. Exactament. Doncs bueno, no ho sé. Se'ns han quedat infinitat de coses por ahí apuntades a la ment, al d'això, que d'aquí mitja hora ens sortiran. Hòstia, no sé què, ai, no no quanto, ens hem oblidat no sé quanto, va. Sí, com sempre, com cada nit. Però d'això es tracta perquè així ens podrem estar amb moltes bales perdudes més amb, totes vosaltres, no? Vull dir... Mm, I tant que sí. Uh, <laughs> bueno, abans de despedir-nos i passar l'última cançó del programa, igual dir-vos que si algú està interessat en l'ecologisme revolucionari, Eh, podeu trobar a la Distri al carrer Escudines número 11 com sempre, la Distri oberta els divendres a la tarda de 5 a 8 i els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia el llibre eh, Encendiendo la llama de l'ecologisme revolucionario un llibre que explica una miqueta pues, totes les teories d'on ha sortit eh, l'ecologisme revolucionari l'ecologisme profund l'ecologisme social del Murray mm -hmm. que han parla de la historia de l'Elf de l'Alf en algunas de las seves accions. és un libro muy interessant i que ens pot ser una eina útil per, per això, per conèixer més profundament Y tota para obriments también, ¿por qué no? Mm, ya lo tienen ahí entonces el recomendado de esta semana de Balas Perdudas, Encendiendo la llama del ecologismo revolucionario. Lo encuentran en la Distri. <laughs> y, y bueno, un precio muy barato. <laughs> Obvio. I, I si només voleu venir a parlar, doncs també. També, i tant uh, que sí. Pues, ah, doncs no sé, igual ens hem d'anar encaminant cap a, cap a l'última cançó. Un plaer, com sempre. Si ens heu estat escoltant en directe, guai, un altre dia truqueu-nos. I si no ens escolteu en directe, pues, doncs ja sabeu on trobar-nos. Uh, últim punt, em sembla que el dilluns dia 2 ens el saltem no? Sí, sí anem, vale, de, fem, anem de vacances. Fem una miqueta de vacances. El pròxim programa en directe, si no m'equivoco, serà dilluns dia, dia 9. Dia 9, uh -huh. lunes 9 de A les sí. 10 de la nit. A les 10 de la nit, recordeu no, que és amb un nou horari. I, I listos, un plaer. Senyor Negro, señor Siam. recordemos Recordem el senyor y I, la que l'última cançó es tracta feta de, eh, vamos, sobre, que parla d'un dels grups ressenyats, el poble Mapuche. desde mhm. Chile, mm, des de Subverso, sonan per de vosaltres. Escolteu la lletra, escolteu la Vale, pues un abrazo bien grande y... Una abrazada, salud. Hasta la próxima y la próxima vez que van una bala perduda, por favor no la ignoren, que a lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. atentos. Peñi, Peñi, arrástrate lento. Entro por el agujero en el cerco. Silencio. ¿Qué? Nada, solo un perro. Un dedo apunta hacia el camino y con un gesto muestro el objetivo predispuesto. En un momento estallará, pero ahora hay que estar quietos. Uso solo aprendido en estos tiempos, reflejos agudos, músculos tensos. Siento cada pelo de mi cuerpo. El tiempo parece estar muerto. Recuerdo a mis ancestros, lo hacemos por ellos, por nosotros, por todo lo nuestro. Gente de la tierra, diez veces venceremos. Convencidos que esta lucha es justa, no nos asusta si nos acusan de ser quienes usan métodos violentos. Porque sabemos que Forestal Mininco es la causa de todo nuestro sufrimiento. Y que ellos mismos son los dueños de los medios que hoy están mintiendo, diciéndonos infiltrados, subversivos. Yo digo que crecimos aquí mismo en este mundo con un patrón abusivo y un salario indigno. Y teníamos suerte porque otros se enfrentaban a la muerte sin tierra, animales, ni cosecha para el sustento. Este dolor lo siento como flecha en mi pecho. Pero sigamos con los hechos. El recorrido del camión fue estudiado cuidadosamente. La operación no es un atentado contra gente, sino contra el capitalismo. Bosques nativos, usurpados en cinco siglos de imperialismo. El empresario maderero es nuestro carcelero, el gobierno es nuestro represor. Ya estamos casi en el puesto perfecto para completar nuestra misión. La sangre del claro invade mi corazón. Mapuche es mi nación, mi pensamiento es mi acción, mi dignidad la mecha. Prendo fuego, lanzo la botella y espero la explosión. Ahora con calma, mochila al hombro, arrancamos saltando troncos, radio en la palma de la mano. Somos igual que dos esclavos escapando, rápido, despacio, pero no desesperados. Tranquilos, vivimos en este espacio hace años. Cada árbol del bosque es nuestro aliado. Pasando el primer poste en el camino, oímos gritos de guardias. Los dos llegamos juntos, han pasado solo 10 minutos y suenan las sirenas. Mis venas se llenan de pena, recuerdan las cadenas de los peñi que enfrentan largas condenas por pensar que la madera es más que leña y la tierra más que un recurso. Subo al auto, me saco los paños asociados al daño causado al empresario. Un escaño más avanzado en este largo conflicto heredado desde mis antepasados. Me saco la capucha, más frío que la chucha. Mañana estarán los diarios, mañana quizás vengan a buscarnos, pero tarde o temprano, mañana será el tiempo de mi pueblo maltratado. Todo lo que nunca tocar destroza Aire, suelo, río, bosque, choza, roca Toda nuestra historia una sola cosa Roba y hace guerra, mata como agua venenosa que el Winca toca lo destroza Aire, suelo, río, bosque, choza, roca Toda nuestra historia una sola cosa Roba y hace guerra, mata como agua venenosa Diez barrotes y cuatro paredes me separan de mi libertad Y no caí en estas redes por casualidad Sino por luchar contra la fuerza nación que han ocupado nuestras tierras desde que llegó Colón veo la luz y me alimenta el Nehuen de los guerreros verdaderos que cayeron desde Temuco hasta el Cerro Huelén, Huehuaín Peñi, Huehuaín Lambien. Entre rejas recuerdo cada secuencia del evento, allanamiento en la comunidad. Despierto con los gritos de nuestros niños hambrientos, pero esta vez presiento que no gritan por comer. Es el poder que llega a imponer su orden de mente, sin orden de arresto, pero con complicidad del presidente, porque este es un frente de guerra desde que los mapuches decidieron recuperar la tierra incomunicado, detenido, sin abrigo. Mis enemigos aplicando la ley de seguridad interior del Estado. Legislación antiterrorista, pinochetista, hace frío Caso el hombre vino al mundo para dirigirlo? Porque los wingas quieren dividirlo, rompiendo el equilibrio natural, el ser humano con su entorno y su comunidad. Che, Mapu Newen, gente, tierra, fuerza, ven, entiende por qué no comprenden que la tierra no se vende, que todo es de todos y nada nos pertenece. Forestales, transnacionales, convirtiendo el suelo fértil en desierto, plantando el pino, insigne asesino, aterrorizan niños, desalojan a los míos de sus nidos y el gobierno protegiendo inversiones. Negociaciones por un lado, por el otro, represiones. Cómplices de destrucciones, futuras generaciones pagarán, porque a este paso nada dejará, nada dejará. Ayer dictaron mi sentencia. Cinco años y un día, la penitencia por haber osado levantarme. Caupolicán, dame fuerzas para prepararme para lo que viene. ¿Cuántas veces puede un solo hombre enfrentar la muerte? Mi gente defiende nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser pueblo y como pueblo decidir. Autonomía y territorio, autodefensa y rebelión, guerra de liberación contra el opresor. Yo solo soy un loco, pero una nación se prepara para dar a luz la victoria. La historia nos demuestra la solución es nuestra. Estrategia, resistencia y construcción, tradición, religión, mapudungun, guillatún, machitún, chiquilla, mabun ¿Quién es el cobarde? quién es delincuente, quién es terrorista, quién mata a la gente, quién es invasor, quién llegó primero, quiénes impusieron esas leyes que ellos dicen que mi pueblo está rompiendo, quiénes son violentos, ellos son nosotros, quiénes son los mentirosos, quién les pidió su dinero y sus enfermedades, su gobierno y sus empresas forestales. Todo lo que nunca toca lo destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa, lo que nunca toca, lo destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. venenosa, venenosa, venenosa, agua venenosa. Mulai tayin mulai tayin thank you. Bales Perdudes, un programa de directe directa informativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria.